la novega medicino estos lau mesura. La usona presidanto Obama lancias revolucian iniziaton. La costo de la unua de cifrado de la homa genaro, tio estas de la tuto de la genoi de individuo, costis pli ol cent milionoin da dolaroi. Ie la comenzo de 2015 usona firmao annonsis che giai novai machinoi capablas tion fari ie mal pli ol mil dollaroi. Por la tuta sectoro de biotecnologio estis quasi o kiel rompi la son muron, char la rilata i economia i analiso i montris che nur ie tiu costo la decifrado de dono a povus esti je libera dispono de hospitaloi cae centroi de curazzado. Fakte, tiai masinoi ancora u costas multa in miliono in da euroi, sed oni povas antauvidi che en la estonta iaroi similai masinoi estos signife malpli costai tiam la curacistoi povos vere prescribi al iliai patientoi completan sequenzon de genomo, qui ebligos fari pli preciza in diagnosoin, cae seque utiligi terapioin pli efficain, cae cun signife reductitai flancai efficoi. Tio estas applici lau mesure al celan terapion al ciu paciento. Cetere, tiai estas la ambicioi de la precisa au persona medicino, quiu rigardas tion malsanulon cie la partan casun, laula convinco che ne existas curazzado tauga por Ne temas pri novajo, curazisto i tiam che la persona i reagoi al ilia tractado – povas esti tre malsimilai, similai, quancam temas pri la sama malsano. sano. Balda curazisto povos anticipes ci, quiu profitos el medicamento, cae quiu ne, quiu devos preni pli granda in dosoin, cae malpli, mal pli, riscos suferi pro flanca e ficoi, cotopo, cae seque, ciel tauge conduti. Por tranci tion cello rubando, nombro da tecnica i evoluoi devas cum labori. Unu genetico. La decifrado de dono a metis si dispono de la esploristo i enorma masson da datumui. El kiwi oni ec comprenas la meccanismo in de terura i malsano i chi el cancero. Kai chi ili rilatas alla homa genaro. Oni ciam pli detale malcovras ciu genoi estas cunigitai al ciu i malsanui, cae la analiso de la homa donoa iam indicis milo indaeblai terapeuticai celoi. Tre gravai por la evoluo de la umesura medicino estas la tecnologioi de informadico qui exemple permessas monitori de malproxime cronica in malsanulo in portaxi real tempe e ficon de curazzado kai la necesse modifi dozo in de medicamento kai tempo in deliberado alia sectoro qui progresigas progressigas la precisan in medicino estas tiu de la tecnico de diagnoso per bildigo de la interno de la homa corpo tiel per computila au magneta resonanza tomografioi. Exploatante tian promes plenan fenestron de opportunajoi, la usona registaro decidis lanci iniziaton kiu dononte sen duba in avantaggio in kai tre bona in profitto in alla usona economio certe multe contribuos alla bonfarto della homaro. Presidento Obama oficiale lancis tiun iniziaton la dudecan de januaro ciare, dum la tradizia parolado Stato de la Unio. La via bontrovo, trovo vi povas spekti en la suba filmeto la parton de la parolado de Obama kiu rilatas alla initiato de precisa medicino char temas pri annonzo favore alla tuta homaro, mi opinias che indas presenti gin ancau en la tut homara lingvo esperanto. Tial mi subtitolis cae dublis gin esperante. Quanca mi origine estis italo, cae la italae dublistoi estas mond famai pro sia capablo perfette sincronigi la lip movoin de la actoroi, compreneble mi ne povis fari tion pro manco de spertoi cae de profesiai rimedoi. Do, cie oni cutimis peti in la drinceioi salun de la fora occidento far west, ne pafu la pianiston, cio case la dubliston.